Η ιστορία του rock and roll ξεκινάει τώρα. 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around. Αυτό ήταν το Rock Around the Clock, μια ιστορία 2 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, η οποία κρατάει πόσα χρόνια, αν θυμηθούμε από το 1955 και μέχρι σήμερα, πόσο πολύ έχει επηρεάσει τη μουσική και πόσε φορέ βέβαια το έχουμε ακούσει αυτό το τραγούδι και πόσα χρόνια θα περάσουν ακόμα για τι επόμενε γενιέ. Billy Halley λοιπόν γεννήθηκε σαν σήμερα και έτσι είπαμε να το αφιερώσουμε μια που κυρίω στεκόμαστε στο Rock Around the Clock, αλλά υπάρχουν κι άλλα πολλά τραγούδια που αξίζει νομίζω έτσι με αφορμή το ότι γεννήθηκε σαν σήμερα να τα μοιραστούμε ένα επόμενο τραγούδι που το ξέρουμε όσοι έχουμε ακούσει το medley το γνωστό των Jive Bunny and the Master Mixers οι οποίοι είχαν μαζέψει πάρα πολλά τραγούδια του rock and roll και βάζανε διάφορα έτσι πολύ ωραία jingles από τραγούδια το A Beating Boogie είναι ένα από αυτά που υπήρχε το αυθεντικό τραγούδι χωραφήθηκε το 1952 φυσικά από τον Bill Halley και τους κομίτες και θα τα ακούσουμε τώρα πάρα πολύ ωραίο και αυτό to the rhythm of the rock. Αυτό ήταν το A in Boogie, πολύ γνωστή μελωδία και το επόμενο τραγούδι είναι μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Bill Haley και των κομιτών παρότι δεν είναι δική τους η πρώτη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στον Bobby Charles. Το τραγούδι χωραφήθηκε όμως το 1956 και έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ε, με το συγκρότημα του Bill Haley και μάλλον έτσι το έχουμε μάθει εμείς, τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο που το γνωρίζει αλλιώ. Ε, Όπω και να έχει, τραγούδι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτό, ωραία, δεν είναι αυτά τώρα έτσι για καλοκαίρι, απόγευμα του Ιουλίου. Πάρα πολύ ωραία νομίζω. Ευχάριστα, ανεβάζω το κέφι και τη διάθεση για. Δεν ξέρω τι έχετε σκοπό να κάνετε απόψε. Πάτε για καφέ. από Κάποιοι εδώ πάνε για καφέ. Κάποιο πάει για. Δεν ξέρω, παραλία απογευματινή. Το καλό τώρα είναι ότι μπορείτε να μα παίρνετε μαζί σα και στο κινητό σα τηλέφωνο, αν θέλετε να μα πάρετε μαζί σα. Ε, δεν μπορείτε να μην μα αποφύγετε δηλαδή. Το ότι δεν θα είμαι σπίτι δεν λέει τίποτα. Α παίρνετε στο αυτοκίνητο <laughs> πλέον. Wi-Fi να έχει και ε, πώς το λένε, δεδομένα να έχουμε και καλή διάθεση να υπάρχει. See you later, alligator είναι τραγούδι. Ναι, για πάμε. See you later, alligator. Φεύγει κανείς. She told me. Yeah. πούμε ακόμα goodbye. Μην βιαζόμαστε, είναι πολύ νωρί ακόμα. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τι 8 στο Cocktail Web Radio. Να πω μια καλησπέρα και να ευχαριστήσω πολύ τον Μπίλο, το φίλο μου τον Πάνο που είναι και μου κάνει παρέα στο δωμάτιο επικοινωνία από την Τρελοπαγίδα. Επίση τον ε, Μπάμπι να πούμε και στο Στέλιο καλησπέρε, παιδιά, και ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθάνε λίγο εδώ στα διάφορα τεχνικά ζητήματα που έχουμε εδώ τα δικά μα. Καλησπέρα από σε όλου Μπε το καλοκαίρι που ασχολείστε και, <laughs> και μαζί μας, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, αλλά είναι και αυτό το αεράκι που βοηθάει νομίζω όσους τουλάχιστον δεν είναι στην παραλία να είμαστε έτσι καλά και με αυτά τα τραγούδια πάντα. Δεν ξέρω πώ λειτουργούν σε εσά. Εμένα πάντα μου φτιάχνουν τη διάθεση. Πάντα τέλος πάντων μου δημιουργούν μια πάρα πολύ ευχάριστη διάθεση. Ακόμα και αν δεν έχω. Αυτή, τη, αυτή είναι η δύναμη της μουσικής Να μα ε, να περνάει θετικά συναισθήματα. Razzle Dazzle το επόμενο 1955 το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1955 να μια τέτοια δηλαδή μέρα, μια τέτοια περίοδο, καλοκαίρι, αλλά πριν από πόσα χρόνια, άστο, πάρα πολλά. Οι μουσικέ όμω αυτές οι πολύ ωραίε δεν είναι τυχαία που έχουν μείνει στην ιστορία και αυτό πολύ γνωστό. Τη μελωδία έχει, έχει μπει και αυτό εμβόλυμα στο, στο mix των Jive Bunny και το λέω γιατί είναι από αυτά που έχουν περάσει πολύ, τα έχουμε ακούσει πολλέ φορέ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γάμο που έχετε πάει που την ώρα που βάζει ξένη μουσική δεν έχει βάλει αυτό το remix ας πούμε των 50s που, κάνει το, που έχουν κάνει Jive Bunny εκεί λοιπόν έχουν προσθέσει πάρα πολλά από τα τραγούδια του Bill Halley Razzle Dazzle λοιπόν για να τα ακούσουμε και αυτό dazzle. Everybody dazzle. If it's all Everyone can do. Waka-doo, waka It's the hipsters dance. Waka-doo, waka And the square cats too. Waka-doo, waka Won't you take a chance? Waka-doo, waka This is all you do. Waka-doo, waka You just take your baby. Don't you leave that spot. Then you dance like crazy. Give it all you got. That's the razzle dazzle. If you're ready or not. On your mark. On your mark. Get set. Get set. Now ready. Ready. Go. Everybody razzle dazzle. Everybody razzle. Αυτό ήταν το Razzle Dazzle και ο Bill Haley συνεχίζουμε να ακούμε. Όσοι ήρθετε τώρα φίλοι στην παρέα μας είναι το Πέστο Τραγουδιστά, Summer Edition, είναι ο Δημήτρης Δίνος παρέα σας αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα του Σαββάτου και ακούμε τραγούδια, ξεκινήσαμε δηλαδή με τον Bill Haley ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 6 Ιουλίου κατά καλό καιρό και ήταν, είναι μια ωραία φορμή να θυμηθούμε κάποια από τα πολύ ιστορικά τραγούδια της, του rock and roll της δεκαετίας του 50. Το επόμενο τραγούδι επίσης έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ε, φιλοξενούμενό μας, όμως δεν ήταν αυτός που το είπε πρώτος. Το τραγούδι το είπε πρώτος ο Big Joy Turner, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο όπου τα τραγούδια των μαύρων μουσικών ξανά από λευκούς δεν, εδώ έχουμε φτάσει στο 24 και δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο πιο βαθύ ήταν το χάσμα και οι φιλετικέ διακρίσεις και πόσο δύσκολο ήταν για του μαύρου καλλιτέχνε. Τα ξέρουμε αυτά η ιστορία. Ε, και για τα live που έκανα και για το πώς στη δισκογραφία ξανεχωραφούνταν τα ίδια τραγούδια με λευκούς μουσικούς. Τέλος πάντων, ο Bill Haley είναι και από αυτούς που νομίζω ότι είχε και μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή, έτσι κι αλλιώς και είναι πολύ ωραίο που έχουν μείνει και τα τραγούδια με την ειδική του εκτέλεση, αυτό που έχει περάσει περισσότερο. Ε, shake, rattle and roll είναι αυτό που έρχεται. You gotta shake, rattle and roll. Αυτό. Πού το, να το. kitchen and tell you don't Μεγάλη επιτυχία, τεράστιο τραγούδι. Το επόμενο θα ακούσουμε τώρα είναι από ζωντανή τηλεοπτική ηχογράφηση, το συγκεκριμένο. Είναι το Goofing Around. Θα τα ακούσουμε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, κυρίω το παίξιμο, αυτό το πολύ ωραίο ροκαμπίλι, αυτό ο καταπληκτικό ήχο. Που ο Μπιλ Χάλεϊ, να πούμε το, το πραγματικό του, το ολοκληρωμένο του όνομα, για να το δω λίγο να σα το πω από το μία που τον θυμάμαι σήμερα. Το πραγματικό του όνομα λοιπόν ήταν William John Clifton. Τώρα βέβαια. Φυσικά έχει, έχει σχέση με τον κομίτη του Χάλεϊ <laughs> όλη η ιστορία, με το όνομά του και ε, έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η χωράφιση τηλεοπτική που, έχει που έγινε και είπα να την ακούσουμε απόψε. Goofing around, για ακούστε το. πολύ απολαυστικό αυτό το παίξιμο. <laughs> Δεν ξέρω πώ ακούγεται στα δικά σα αυτιά. Εγώ είμαι ένα που που δημιουργεί πάντα μια πολύ ευχάριστη διάθεση όλο αυτό ο ήχο. Και, και το επόμενο Bill Halley, σήμερα ακούσαμε πολλά είπαμε μια που το Rock and Round the Clock κυρίω ακούγεται και το Sacred and Roll μέσα στο κατά καλό καιρό νομίζω ότι πάρα πολύ είναι μια ωραία ευχάριστη <laughs> μουσική αυτή θα ακούσουμε και πολλά διαφορετικά βέβαια γιατί η βραδιά είναι μοιρασμένη είπαμε απόψε ανάμεσα στον σπουδαίο πληχάλι που γεννήθηκε σαν σήμερα, στο σπουδαίο τεράστιο Louis Armstrong που έφυγε σαν σήμερα και στο δολάριο που ήρθε στη ζωή μας επίσης σαν σήμερα 6 Ιουλίου. Λοιπόν, να ακούσουμε και το Happy Baby, δεύτερη πλευρά στο Mambo Rock 1955, εκεί είμαστε. Happy Baby. my baby's happy with me. Happy baby. I got a baby and my baby's happy with me. Happy baby. A slick little chick and she treats me tenderly. Happy baby. But I got a date with my baby, can't help. and she sure is groovy. Well, I'm going steady and happy I'm gonna be. Happy baby. Well, I'm going steady and steady I'm gonna be. Happy baby. Wanna keep my baby as happy as she can be. Happy she sure is groovy. Well, I'm going steady and happy I'm gonna be. Happy baby. Well, I'm going steady and steady I'm gonna be. Άντε και λίγη χαρά λοιπόν, λίγο χάπι, γιατί πραγματικά <laughs> έχουμε τρελαθεί στο φετινό καλοκαίρι. Δεν μπορεί να ευχαριστηθεί το, το αεράκι. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Φυσάει η μελτέμη και αντί να πει Α, επιτέλου θα πάρουμε λίγο δροσιά, λε «Ε, ε, ε, να μην πιάσει καμιά φωτιά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πει. Βρέχει, επιτέλου, λέμε βροχή προχθέ, λέγαμε Α, θα πιάσει πάλι φωτιά. Δεν ξέρω τι γίνεται πια. Το 1952 είχαν και τα δικά του θέματα. Μην, πούμε, μην ωραιοποιούμε, επειδή υπάρχει μια απόσταση. Τότε ήταν όλα καταπληκτικά. Αντιθέτω, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Είπαμε, οι φιλετικέ διακρίσει ήταν τεράστιε. Ε, τότε οι άνθρωποι ήταν, αν πούμε ότι έχουμε συντηρητική κοινωνία, παρά ήταν και αυτή τότε. Οπότε υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία, το Pleasant Pleasantville, δεν ξέρω αν την έχετε δει, που μιλάει λίγο πούμε, για την εποχή. Μιλάει για ένα νέο ο οποίο ονειρεύεται πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα πούμε, να ζούσε στη δεκαετία του 50 και με έναν τρόπο καταφέρνει με την αδερφή του και μπαίνει ας το πούμε στο παρελθόν και έχει πολύ ενδιαφέρον δείτε το τελικά τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως ας πούμε εμείς κοιτάζοντας από μακριά τα έχουμε ωραιοποιήσει στο θέμα της μουσικής τουλάχιστον τα πράγματα σαφώς βέβαια ήταν, ε, ήταν τότε που ήταν, ήταν όλα πάνω στη δημιουργία τους ας το πούμε γιατί τώρα τι κάνουμε να μασάμε ξανά αυτά που έχουμε από το παρελθόν Rocking Chair on the Moon το φεγγάρι τότε δεν το είχαν πατήσει ακόμα Όμω την καρέκλα την τοποθέτησαν. Έτσι. Και ήταν και ροκ. Το τραγούδι το έγραψε ο Bill Halley ο ίδιος. I got a rock, rock, chair on the moon. rock away my troubles, rock away my blues, and my chair on the moon. when the moon is shining, shining from above, shining on the couples all a making love. You look up in the sky, see the moon a riding high. You look up in the sky, see a high flying guy a sitting in a rocking chair, a rocking away in my rocking chair on the moon. I got a rock, rock, rocking chair troubles, rock away my blues in my rocking chair on the moon. chair on the moon. Rocking in the moonlight, rocking away. Rocking in the moonlight, sleeping in the day. Haven't got a word. I lose them rocking in my rocking chair. Troubles seem to fly away, blues die away in my rocking chair on the moon. I got a rock, rock, rocking chair on the moon. I got a rock, rock, rocking chair on the moon. Oh, rock away my troubles, rock away my blues in my rocking chair on Και το φινάλε το ίδιο πάντα, ε. Θυμίζει όπως τα δικά μας εδώ τα λαϊκά που έχει το γνωστό φινάλε. Λοιπόν, από το 52 να πάμε στο 57. Miss you. Μου έλειψε. Μα λείψατε, σα λείψαμε. Γενικότερα δεν τα λέμε και πολύ συχνά φέτο. Είναι αλήθεια, αλλά είναι σημαντικό όταν συναντιόμαστε να έχουμε κάτι να πούμε Πάντα υπάρχει μια αφορμή, πάντα για μα η αφορμή είναι η μουσική, τα τραγούδια, ταυτόχρονα μαζί με τη ζωή μα. Γιατί δεν είναι ξεχωριστό το ένα από το άλλο, έτσι κι αλλιώ πάντα συνδέεται η μουσική και το τραγούδι με όλα αυτά που ζούμε και περνάμε, με, με τις συνθήκες που είναι κάθε φορά, τις τραγουδάμε, τις τραγουδάμε τη ζωή μας, τραγουδάμε τα προβλήματά μας, τραγουδάμε τις χαρές μας, τραγουδάμε ακόμα και όταν κάποιος μας λείπει και έτσι η απώλεια, α το πούμε, κάπως λιένεται, γλυκένει λίγο. Miss you. να σας πω ότι αυτό είναι το πρώτο τελευταίο που θα ακούσουμε τον Billy Halley. Έχουμε ένα τελευταίο που είναι πολύ αγαπημένο μου και περνάμε στο Louis Armstrong. you. Υπήρχαν τραγούδια λοιπόν που είχαν υπονόμενα και τότε όμω, στη δεκαετία του 50, όπω είπαμε, που τα πράγματα ήταν ακόμη πιο δύσκολα. Το, το, την άνοιξη του 1954 λοιπόν κυκλοφορεί το 13 Women Ένα τραγούδι που μόλι κυκλοφόρησε, απαγορεύτηκε ε, λίγο μετά την κυκλοφορία του για του βρώμικου στίχου του. Ε, έτσι λοιπόν έγινε κάποιε αλλαγέ στους στίχους σε συγκεκριμένο τραγούδι. Μην φανταστείτε λοιπόν ότι υπήρχαν την, μια καινούργια ανακάλυψη αυτό που λέμε dirty version και clean version τη εποχή μα, κυρίω τα ραπ τραγούδια, συνέβαινε και στο rock and roll λοιπόν. Το τραγούδι έλεγε λοιπόν 13 γυναίκε και μόνο ένα άντρα εγώ. Λοιπόν, ήταν, ήταν η ιστορία. 13 Women. Είναι πολύ ωραίο και αυτό όμω. Έχει γράψει και αυτό την ιστορία του. Κυρίω ήταν, α το πούμε, ένα τραγούδι τολμηρό για την εποχή του. Είμαστε, είπαμε, στο 1954 εδώ. Και ε, με αυτό ολοκληρώνουμε το μικρό αφιέρωμα της απόψινής μας καλοκαιρινής συνάντησης στον Bill Haley, τον τεράστιο αυτό μουσικό του rock and roll, κυρίως για τη δεκαετία του 50 και αυτά που άφησε στο, κυρίως μέχρι το 1957-58 ε, συνέχισε βέβαια να είναι ενεργός μουσικά αλλά νομίζω εκεί ήταν που έδωσε και τα πολλά του και σπουδαία τραγούδια ακούσαμε κάποια λίγο περισσότερα από αυτά που ακούγεται συνήθως μόλις ένα-δύο περισσότερο ενδιαφέρον πιστεύω ήταν πάμε να κλείσουμε λοιπόν με τον Bill Halley με αυτό το τραγούδι με το Thirteen Women και να περάσουμε στον αγαπημένο μας επίσης Louis Armstrong ίσως και λίγο περισσότερο γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη δισκογραφία Last night I was the only women and only one man in town. Thirteen women and only one man in town. And as funny as it may be, the one and only man in town is me. With thirteen women and me. Bought me a diamond ring, about 40 carats, I suppose. Well, 13 women and only one man in town. There was a 13 women and only one man in town. It was something I can't forget because I think of those 13 women yet. Well, 13 women and only one man around. boy, they sure were alive. και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε. Είπαμε, ε, είμαστε εδώ στο κοκτέιλ Web Radio και πώ περνάει ωραία η ώρα με τα τραγούδια και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον δεύτερο τυπόμενο τη βραδιά, που είναι ο Λουί Άμστρονγκ. Αν ο Μπιλ Χάλε λοιπόν είναι ο τυχερό της ημέρας, διότι γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Λουί Άμστρονγκ έφυγε νωρί από κοντά μα είναι αλήθεια, αλλά έφυγε και αυτό σαν σήμερα, Δυστυχώ το 1971. Ε, γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1901 νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της μαύρης μουσικής αν τους βάζαμε δηλαδή σε μια λίστα σίγουρα θα ήταν μέσα στο top 5 θα έλεγα των πιο επιδραστικών μουσικών ε, συνολικά της μουσικής όχι μόνο της jazz τρομπετίστας μοναδικός επέβαλε με το δικό του μοναδικό τρόπο και τον ήχο την τρομπέτα αυτό τον μοναδικό τρόπο που είχε να ερμηνεύει τα τραγούδια και βέβαια άφησε μια τεράστια παρακαταθήκη ακόμα κυκλοφορούν νέες ηχογραφήσει, ξανακαλύπτουμε κάποια live ε, καινούρια με, το, με τη φωνή του και βγαίνουν. Νομίζω βγήκε μόλις πέρσι κιόλα κάτι ακόμα καινούριο. Να πάμε στο μακρινό και κοντινό μας 1965 και να ακούσουμε ένα τραγούδι που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία με τη φωνή του. Το τραγούδισε και έπαιξε και στην ταινία με τη φωνή της Barbara Streisand. Αλλά εμείς θα το ακούμε πάντα με αυτή εδώ την καταπληκτική φωνή του Louis Armstrong να λέει Hello Dolly, this is Louis, Louis Armstrong στην παρέα μας. Να ακούσουμε έτσι μερικά ωραία αγαπημένα του Louis Armstrong και μία δύο διασκευές τρεις που έχει κάνει έτσι πολύ ενδιαφέρουσες. Hello Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So fellas. Hello το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε απόψε από τον τεράστιο Louis Armstrong. Το επόμενο που θα ακούσουμε ε, θεωρούσαμε όλοι και εγώ πιστεύω ότι το είναι τραγούδι του Fats Domino γιατί έγινε τεράστια επιτυχία με τη φωνή του. Συνέβαινε όμω πάρα πολύ με κάποια τέτοια πολύ ωραία τραγούδια τη blues και τη jazz να έχουν πάρα πάρα πολλές εκτελέσεις. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο τραγούδι τελικά, το Blueberry Hill, ε, είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε πρώτη το 1940. Ε, η ηχογράφηση που θα ακούσουμε, ο Louis Armstrong το ηχογράφησε το 49 η εκτέλεση που θα ακούσουμε και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 1950 από τον Fats Domino που η δική του εκτέλεση έμεινε στην ιστορία της μουσικής ήταν όντω καταπληκτική βεβαίω. Ε, αλλά τελικά να σε ένα τραγούδι περνάει στο χρόνο ε, και φτάνει και μέχρι τις μέρες μας τραγούδι λοιπόν του 40 και είμαστε στο 2024 τέτοια τραγούδια λοιπόν μας αρέσει εδώ να ακούμε στο πέσο τραγουδιστά που υπάρχει λόγος μάλλον που καταφέρνουν τόσα χρόνια μετά να είναι εδώ, να τα ακούμε και να μας μεταφέρουν και ε, θετικά έτσι, vibes, να το πούμε ελληνικά <laughs> συστηματα I found my thrill on Blueberry Hill. Με το Louis Armstrong όμως. 49. 1949 εκτέλεση. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill until my dreams came true. still. For you are oh, my thrill on Blueberry Hill. I found my thrill. Come climb the hill with me, baby. On Blueberry Hill. We'll see what we shall see. I'll bring my horn with me. I'll be with you where berries are blue. The moon Each afternoon we'll go. On Higher than the moon we'll go. And linger until, until wedding in June we'll go. My dreams came true. Papa thought it was buzz, but didn't it? The wind and the willow play. Love, sweet melody. But all of those vows we made, were never to be. Though we are part of you part of me, baby, still. For you were my thrill on Blueberry Hill, Bobby did that, Bobby did that. αυτό το που μύτη ας πούμε ένα <laughs> μουσικό όργανο που δεν υπάρχει στίχους που δεν υπάρχουν είναι ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει αφήσει ο, ο Louis Armstrong ή αλλιώ με το nickname Satchmo γνωστός ε, στη μουσική το παρατσούκλι αυτό το στόμα σας σακούλα δηλαδή σημαίνει αυτό από τη διάβαση εδώ Satchel Mouth ε, στόμα σας σακούλα επειδή ακριβώ φούσκαλε με αυτόν τον τρόπο ε, και μάλιστα λέει ότι όταν ήταν, όταν ήταν συνήθισε να βάζει ε, τα ψηλά που κέρδιζε παίζοντα στο στόμα του για να μην του το κλέβουν οι συνομιλικοί του. Και έτσι έμεινε το Σάτσμο, αυτός ο τεράστιος καταπληκτικό <laughs> μουσικός. Ε, και μέσα από τις δυσκολίε της ζωής νομίζω είναι καταφέρεις να γίνεσαι με, τεράστιος. Οι δυσκολίες πάντα μας ε, βοηθούν να ερμάζουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Το επόμενο τραγούδι έρχεται και αυτό Είμαστε πάλι πολύ σήμερα βλέπετε εκεί παίζουμε στις δεκαετία του 40 και του 50 1947 από την τεράστια Edith Piaf ε, μια από τις μεγαλύτερες γαλλίδες τραγουδίστριες το La Vie en Rose ατέλειωτες εκτελέσεις μην πάει ο το μυαλό σας στις κρέμες που επίσης έχουν πάρει το όνομα αυτό ε, Ζωή σαν τριαντάφυλλο και La and en Rose αυτή η εκτέλεση του Louis Armstrong για μένα νομίζω ότι είναι καλύτερη κορυφαία. Ο, ο τρόπος που παίζει την τρομπέτα, η εισαγωγή δηλαδή, το πιάνο, η τρομπέτα και στη συνέχεια μπαίνει ο Λουίς Armstrong, για μένα είναι ε, αυτό που λες, αφήστε με εδώ, λοιπόν, δυναμώστε την ένταση, καθίστε έτσι πίσω στην καρέκλα, ανοίξτε έτσι να φυσάει κιόλα και αφήνεις το αεράκι και τη μουσική και σε παίρνει μαζί του. Ε, κατά τη γνώμη μου είναι θαυμάσια, η πιο ωραία εκτέλεση αυτή. magic spells you cast. This is Lovey and Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world upon a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed love Vie Λοιπόν, εδώ χειροκροτάμε, παιδιά. Είναι αψεγάδιαστο. Δεν υπάρχει ψεγάδι. Τι, ένα αριστούργημα. Ε, νομίζω από, τα, από, αυτά που είναι. Τα απολαμβάνεστε, ευχαριστιέσαι. Πέρασε η πρώτη ώρα. Είναι 7. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν έτσι και ένα ωραίο σποτάκι του κοκτέιλ εδώ. Οι εκπομπέ έχουν σταματήσει πιο πολλέ, νομίζω. Όλε έχουν σταματήσει και το καλοκαίρι. Όπω εμεί τώρα εδώ, όταν έχουμε όρεξη και διάθεση όμω, ε, θα τα λέμε, να ξέρετε. Και υπάρχει αφορμή και υπάρχει όπως σήμερα βρήκαμε μια εξαιρετική αφορμή το να τιμήσουμε αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς είτε μία αφορμή ότι γεννήθηκαν είτε με αφορμή ότι έφυγαν από τη ζωή ε, όλα μέσα σε αυτή τη ζωή είναι εξάλλου και βέβαια θα έχουμε και το δολάριο είπαμε τελευταίο αφήσαμε να πούμε επίση ότι παίζει πολύ ωραία μουσική το Cocktail Web Radio όλη την ημέρα και τις νύχτες και με πολλά από... δεν θα ακούσετε τα ίδια και τα ίδια τουλάχιστον που ακούτε συνήθως θα ακούσετε και κάτι πράγματα της που μπορούν να ξαφνιάσουν ευχάριστα μουσικά. Πάμε λοιπόν στη φωτεινή πλευρά της ζωής και του δρόμου. On the sunny side of the street, life can be complete. <laughs> Θαυμάσου και αυτό. coat. Grab your hat, baby. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the street. Can't you hear that Peter bad, baby? The happy tune is your step life can be so sweet. And it is I used to walk in the shade with those blues on parade. Oh. But I'm not afraid, baby. My rover crossed over if I never have a cent left, I'll be rich as Rockefeller, yes. Gold is at my feet, iron is on his eyes, and get your coat, grab your hat, leave your just direct your feet on the sunny side of the street purples as a yarn. Can't you hear that pitter pat? Oh, the happy tune is your sadness. Life can be so sweet. Oh, on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. Now, mama, now I'm not afraid, baby. But oh, don't put those biddies, but that's my Yes. And if I never ever sin, I'll be rich as lucky fellow, baby. With gold at my feet on Sunday side of the of Israel, Shadrach, Meshach, Abednego, took a trip to the land of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar was the king of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. He took a lot of gold and made an idol, Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, And he told everybody when he had the music of the trombone. music of the clarinet. And he told everybody when he heard the music of the harp, you must fall down and worship the idol, Shadrach, Meshach, and Abednego. But the children of Israel would not bow down, Shadrach, Meshach, and Abednego Couldn't fool them with the golden idol, Shadrach. Meshach, Abednego. I said you couldn't pull them in the cold and I shine bright. Meshach, Abednego. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego. So the king put the children in the fire fiery furnace. Shadrach, Meshach, Abednego heaped on coals and a red hot brimstone. Shadrach, the Abednego. Eleven times hotter, hotter than it ought to be. Shadrach, Meshach, Abednego. Bind up the soldiers that the king had put there. Shadrach, Meshach, Abednego. But the Lord sent an angel with the snow white wings down in the middle of the furnace. talking to the children about the power of the gospel. Shadrach, I Meshach, Abednego. Well, they couldn't find a hair on the head of Shadrach, Meshach, Abednego. Laughing and talking while the fire jumping round. Old oh, Nebuchadnezzar called, hey there, when he saw the power of the Lord. And they had a big time in the house of Babylon, Shadrach, I Δεν θα βαρθούμε ποτέ να ακούμε αυτή τη μουσική και αυτά τα τραγούδια και να τα μοιραζόμαστε παρέα με φίλου. Αυτά θέλουμε να μοιραζόμαστε. Ε, όσοι μα ακούτε ζωντανά, είναι δηλαδή Σάββατο 6 Ιουλίου. Μπορείτε να έρθετε και στην παρέα μα, αν θέλετε. Στο δωμάτιο επικοινωνία έχω και τον Μπάμπη που μου κάνει παρέα, τον Λουκόπουλο. Ε, και τους φίλους μας εδώ βέβαια, τους φίλους μας από τους παραγωγούς στο, στη σελίδα μας. Αν θέλετε επίση να τα πούμε, ελάτε και εσεί εδώ στο δωμάτιο επικοινωνία να πούμε καλησπέρα, να μα πείτε πώ σα φαίνονται όλα αυτά. Στη σελίδα μα, πε το τραγουδιστά στο Facebook, επίση μπορείτε να μα στείλετε μήνυμα ε, για αυτά που ακούτε. Στο live24 όσου μα ακούτε. Στη σελίδα μα υπάρχει τρόπο να θέλετε να μα πείτε για αυτά που ακούμε. Τη γνώμη σα, την άποψή σα, αν δεν θέλετε, επίση η γραφημένη εκπομπή ανεβαίνει και την ακούτε οποιαδήποτε μέρα και ώρα εσεί τελικά επιθυμήσετε. Ε, απλά εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα τη άμεση επικοινωνία όπω σημαίνει τώρα που είμαστε live. Και ακούμε τα τραγούδια του Louis Armstrong. Ήρθε η ώρα να πάμε πού τώρα. Θα πάμε σε ένα αργεντίνικο τάγκο, πολύ γνωστό, το οποίο λέει ιστορία ότι πρωτοκυκλοφόρησε το 1903 <laughs> αυτό ως ορχιστρικό, ως οργανικό δηλαδή κομμάτι, πασίγνωστο το οποίο στη δεκαετία του 30 έγινε με στίχους ε, κυκλοφόρησε με, τον, ε, με τη φωνή του Λουίς Armstrong αρχικά και στη συνέχεια έχει πάρει ατέλειωτος εκτελέσεις στο συγκεκριμένο τραγούδι και συνεχίζει νομίζω να είναι από τα standards αυτό της jazz αν και είναι ένα κλασικό τάγκο το οποίο πέρασε μέσα από τη jazz με έναν τρόπο ε, και τελικά και οι δύο εκτελέσει και η ορχιστρική η οργανική του τραγουδιού ε, το αργεντίνικο τάγκο και αυτή η εκδοχή η πιο jazz η Kiss of Fire με το φιλί της φωτιάς ε, έχει γράψει την ιστορία του να τα ακούσουμε λοιπόν με τον Louis Armstrong I touch your lips and all at once the sparks go flying Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me into ashes, my whole world crashes Without your kiss of fire, I can't resist you. What good is there in trying? What good is there in lying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. Your kiss of fire. can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kiss you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. The kiss of fire. Τέλειο. Kiss of Fire λοιπόν με τον Louis Armstrong με ένα κλασικό αργεντίνικο τάγκο σε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, jazz τάγκο εκδοχή οπωσδήποτε στην πορεία νομίζω της καριέρας του οι συναντήσεις του με την Έλα Φιτζέραλτ για τους δίσκους που κάνανε μαζί με διασκευές τραγουδιών είτε ε, ερμηνεύοντας ολόκληρο το έργο Πόρκι και Μπες άφησε ιστορία είτε λοιπόν πρώτα μπαίνει ε, η τρομπέτα η φωνή του Λούις Armstrong και μετά της Φιτζέραλτ και μεζά μαζί είτε σε κάποια άλλα μπαίνει πρώτα του Armstrong μετά της Φιτζέραλτ ε, και μαζί το αποτέλεσμα είναι μαγικό νομίζω είναι αν μου έλεγε κανείς ποια από τις συνεργασίες ποιες συνεργασίες να ένα ωραίο αφιέρωμα τώρα που το συζητώντας έρχονται ιδέες για, ε, για επόμενη συνάντησή μας θεωρώ ότι είναι από τις πιο πετυχημένες που έχουμε ακούσει ποτέ αυτή η συνέβρασή τους και το μα που έκανε η νεανικότητα και η μοναδικότητα της φωνής της Φιτζέραλτ με τον Λούις Άμστρονγκ νομίζω αντίστοιχα αν το μεταφέραμε στην Ελλάδα τώρα θα έλεγα ας πούμε ο Κώστας Χατζής με τη Μαρινέλα ότι είχαν έτσι ένα ε, εξαιρετικό τέριασμα και τώρα έφυγα αλλού θα είναι αποτέλεσμα <laughs> θέμα μια επόμενη εκπομπή.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 Come on and dance with me. I want my arm about you, the charm about you will carry me through to. Κάντε ένα δώρο στην ψυχή σας ακούγοντας τέτοια δίσκους. Έλα and Louis λοιπόν συναντήθηκαν το 1956. Κοντεύει σχεδόν 70 χρόνια από όταν ηχογραφήθηκε αυτό που μόλις ακούσαμε και είναι τόσο φρέσκο, τόσο ακούγεται τόσο ωραία, τόσο ευχάριστη σήμερα. Ευτυχώ όλα αυτά έχουν επανακυκλοφορήσει ξανά σε δίσκους τώρα. Βέβαια είναι πανάκριβα, δεν ξέρω γιατί, ποιο λόγο. Πάντω μπορεί να τα ξαναβρει κάποιο. Το συγκεκριμένο άλμπουμ αξίζει 100% θα σας έλεγα. Είναι από αυτά που ε, το ξεχωρίζω ιδιαίτερα. Ε, το, το έχω σε βινίλιο, το έχω ξαναπάρει σε CD, φυσικά και σε MP3 να υπάρχει και στο Spotify, <laughs> άλλος τρόπος. Είναι από αυτά τα άλμπουμ που τα ακούς και ε, η ψυχή σου, ας το πούμε, με κάποιο τρόπο γίνεται χαρούμενη <laughs> και αυτή η χαρά μεταφέρεται και στους γύρω στη συνέχεια αυτή είναι η δύναμη της μουσικής η πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε το And Louis το 1956 είχε, ήταν αφορμή για να ξανασυναντηθούν και να κάνουν το δεύτερο, ένα δεύτερο δίσκο το 1957, το Elaine Louis Again, και να ξανασυναντηθούν δύο χρόνια αργότερα για να ηχογραφήσουν ολόκληρο το έργο των Gershwin, το Porgy και Bess. Και βέβαια αυτό είναι ένα δίσκο που έπεσε στα χέρια μου, δεν ξέρω το έχω ξαναπεί όσοι φίλοι ε, μα ακούτε έτσι χρόνια στι εκπομπέ μα. Είναι ένα από αυτού του δίσκου που έχω πιάσει στα χέρια μου από του πολύ πρώτου. Όταν ακόμα δεν είχα pick-up, είχα ζητήσει ένα δίσκο του Louis Armstrong. Ερχόταν η, ερχόταν μάνα μου στην Αθήνα και εγώ ζήταγα ένα δίσκο κάθε φορά. Είχα ζητήσει λοιπόν ένα του Louis Armstrong. Γιατί όμω εγώ είχα, άκουγα τα άλλα τραγούδια. Το What a Wonderful World και τα υπόλοιπα. Και μου έρχεται ο δίσκο Porgy και Bess. Γιατί τη τον είχε προτείνει το δισκοπολείο ότι αυτό είναι ένα πολύ ωραίο δίσκο. Εγώ απογοητευμένο γιατί δεν ήξερα κανένα από τα τραγούδια αυτά τότε. Ε, το έγραψα παρόλα σε κασέτα και το έχω ακόμα αυτό δίσκο σε άρεστη κατάσταση και είναι ο δίσκος βέβαια που έχει τη μοναδική για μένα εκτέλεση την κορυφαία όλων μαζί με τις Τζάνις Τζόπλιν για διαφορετικούς λόγους η πιο ροκ εκδοχή και η jazz αυτή εδώ του Ella Fitzgerald με τον Louis Armstrong νομίζω ότι είναι κορυφαία Summertime. Και είναι και καλοκαίρι και 6 Ιουλίου και απόγευμα Σαββάτου. Νομίζω ότι να μας το αφιερώσει σε όλους όσους είστε παρέα μας. Τον Μπάμπη οπωσδήποτε εδώ στο δωμάτιο επικοινωνία και σε όσους μας ακούτε. Και σε ευχόμαι, να είναι πραγματικά πολύ ωραίο αυτό το καλοκαίρι. Μοε μόνο ευχάριστες εκπλήξεις για όλους μας. 1959. Πόργι και Μπες. στη μαμά αυτό θα πάει για ένα δίσκο που το κουβάλαγε με το λεωφορείο από την Αθήνα και τον έχουμε εδώ ακόμα παρέα μας και θα είναι εδώ αυτός εδώ μαζί <laughs> δεν εμείς θα φύγουμε ο δίσκος θα μείνει εδώ και ο Σάτσμο έρχεται με την τρομπέτα του Αυτό ήταν το αριστούργημα, το summer time ε, και σας είπα την ιστορία με το δίσκο γιατί είναι σημαντικό ότι κάποια δώρα όταν μας έρχονται δεν το αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι όταν έρχονται. Ε, όπως σας είπα εγώ όταν τον ήπια στα χέρια μου έψαχνα να βρω κάποιο τραγούδι που, να είναι γνωστό και να το ξέρω όμως τελικά τα δώρα τα σημαντικά στην πορεία του χρόνου είναι αυτά <laughs> που δικαιώνονται. A man wants a place in the sun. A man wants a gal, proud to say that she becomes his loving wife. He wants a chance to give his kids a better life. Yes, well hell. Hello, hello, hello, brother. You can travel all around the world and back. You can fly or sail or ride a railroad track. But no matter where you go, you're gonna find that people have the same things on their mind. A man wants to work for his pay. Man wants a place in the sun. Man wants a gal, proud to say that she'll become his loving wife. He wants a chance to give his kids a better life. Hmm. Well, hello, brother. Hello. Yeah, Jerry. us a chance to give his kids a better life. Well, hello, hello, brother, hello. I said hello, hello, brother, hello. Τι ωραία λόγια που έλεγε λοιπόν αυτό το τραγούδι που τόσο απλά και τόσο ωραία ότι στην πραγματικότητα τι αναζητάει κάθε άνθρωπος να εργάζεται και να παίρνει ας πούμε, κάποια χρήματα και να μπορεί να επιβιώσει, να βρει έναν άνθρωπο να μπορεί να επικοινωνεί, να δώσει τα παιδιά του μια καλύτερη ζωή από αυτή που έχει ο ίδιο. Και αυτό που λέει στο τραγούδι είναι ότι σε όποιο μέρο του κόσμου και βρίσκεται οποιοδήποτε άνθρωπο, τα ίδια πράγματα είναι αυτά που σκέφτεται. Και αυτά είναι μάλλον που καταφέρνουν μέσα από αυτά τα τραγούδια και τις μουσικούς τους παγκόσμιους να μιλάνε στις καρδιές όλων μας γιατί από ό,τι φαίνεται μπορεί να έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις διαφορετικό τρόπο να έχουμε μεγαλώσει ο καθένας αλλά πολλά πράγματα τελικά είναι αυτά που μας ενώνουν και πολύ λιγότερα είναι αυτά που μας χωρίζουν και όσο θα το καταλάβουμε αυτό τότε νομίζω θα είναι στιγμή που πραγματικά θα μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο να κλείσουμε με τον Louis Armstrong. Του αφιερώσαμε το μεγαλύτερο μέρο τη βραδιά απόψε. Ε, μια που ο Louis Armstrong έφυγε σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 1971 και ο Bill Halley νωρίτερα γεννήθηκε την ίδια μέρα ε, και να αφιερώσουμε και στο δολάριο γιατί όπως είπαμε έχουμε και το δολάριο αμέσως μετά τελευταίο τραγούδι ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό που λέει για αυτόν τον υπέροχο κόσμο ο οποίο κόσμος έχει θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα σωρό μαύρα και άραχνα πράγματα που συμβαίνουν ακόμα σήμερα που δεν τα χωράει ο νους μας ότι μπορεί να συμβαίνουν γύρω μας για το διακρίσεις, για τις δολοφονίες, για τις γυναικοκτονίες, για την καταστροφή του, του περιβάλλοντος, για τους πολέμους. Τι να πεις. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει πάντα ευτυχώς και το φως. Υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν απλόχερα το χέρι του για να βοηθήσουν κάποιον και όχι να το σπρώξουν να πέσει κι άλλο στον κρεμό. Υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν ένα χαμόγελο, προσφέρουν α το πούμε ε, λίγη χαρά και λίγη αισιοδοξία και λίγη και ανθρωπιά και τέλο πάντων μα δίνουν την άλλη πλευρά τη ζωή, αυτή που θέλουμε να βλέπουμε, αυτή που θα μπορούσαμε να τραγουδήσουμε μαζί με τον Louis Armstrong. And I think to myself, what a wonderful world. Και έτσι ε, κλείνουμε και αυτό το μικρό μας του Louis Armstrong και περνάμε στο δολάριο. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. the colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Καλώς ήρθε το δολάριο. Η μουσική βέβαια το Ennio Μωρικόνε για, για μια χούφτα δολάρια Μια από τα καταπληκτικές αυτές ταινίες Πολύ αγαπημένες μου είναι όλες αυτές οι τα σπαγκέτι western όπως ονομάστηκαν, πολύ πιο αγαπημένα από τα κλασικά. Το δολάριο λοιπόν, 1785, το μακρινό 1785, το δολάριο σαν σήμερα 6 Ιουλίου γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων τότε Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Την πρωτοβουλία για αυτό, για την επίσημη νομισματική μονάδα, έχει ο Τόμας Τζέφερσον και μια που πέσαμε πάνω στο δολάριο είπα να ακούσουμε και λίγα τραγούδια που αφορούν το δολάριο <laughs> και την επιρροή του από το 1785 μέχρι το 2024. Αυτό ήταν ο Ενίο Μωρικόνε και στη μουσική για την περίφημη ταινία «Για μια χωφτά δολάρια». Πάμε να ακούσουμε και τη Μέρλι Μονρόι να τραγουδάει για ένα κολαριστό δολάριο. One Silver Dollar, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια. Το έχουν πει θαυμάσει αυτό και η Βάια Κονδύος στα πιο, έτσι, στα πιο σύγχρονα. Αλλά νομίζω αξίζει να το ακούσουμε γιατί είναι πάρα πολύ, πολύ ωραία η εκδοχή της Μέρλι Μονρόε και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Με μια κιθάρα. Δεν είναι σαν τα άλλα που έκανε έτσι, τα πιο jazz, τα πιο τσιφανταχτερά. Είναι όμως ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. changing hands, changing hands, endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands, changing hands. spend for a baby's trinket, won by a gambler's lust, pierced by an outlaw's bullet, and lost in the blood red dust. One silver dollar, one silver dollar, changing hands, changing hands. Love is a shining dollar, bright as a church bell's chime. Gambled and spent and wasted and lost in the dust of time. dollar, one silver dollar, changing hearts, changing lives, changing hands. Στη δεκαετία του 50 είμαστε πάλι εδώ από, το, από την ταινία River of No Return η Marilyn Monroe μια εξαιρετική στιγμή και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ε, αυτό συγκεκριμένο που ακούσαμε. Πάμε ξανά σε ένα ορχιστρικό One Silver Dollar έτσι όπως ακούστηκε στην καταπληκτική ταινία του Ταραντίνο που έτσι κι αλλιώς έχει θαυμάσει μουσικές θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή αυτή με μουσικέ του Ταραντίνο Ωραίε ιδέες έχουμε σήμερα μες στο καλό καιρό ε, η μία ιδέα φέρνει την άλλη για εκπομπές με... μόνο από τις ταινίε του Ταραντίνο θα ήταν νομίζω μια ιδεα φερνει την αλλη για εκπομπέ. με μονο απο τι βραδιά να το κάνουμε αυτό έτσι μια ωραία καλοκαιρινή επόμενη συνάντησή μα. Ε, από την Film Studio Orchestra έτσι όπως ακούγοντας στην ταινία Inglourious Bastards το One Silver Dollar ε, μια μουσική του Τζιάννη Φέριο πάρα πολύ ωραία για ακούστε το και η ταινία δεν έχετε τι να κάνετε και βαριέστε ένα βράδυ ξέρω εγώ Σαββάτο όπως σήμερα καλοκαιρινό και δεν την έχετε δει την ταινία να τη δείτε με χίλια. Θα περάσετε ωραία. θέλω οπωσδήποτε, μια που περνάει η ώρα, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, να ακούσουμε μια από τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τα δολάρια. Ένα από τα πιο ωραία νομίζω είναι αυτό του Aloy Black. Είναι ένας από τους καινούργιους τραγουδιστές της ε, ε, μουσικής. Το κανονικό του όνομα είναι Egbert Nathaniel Dawkins και το τραγούδι είναι, λέει πάρα πολύ απλά, το χρειάζομαι ένα δολάριο. <laughs> Κανα δολάριο. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Ε, ο συγκεκριμένο ο Λέο Μπλακ, ε, από ό,τι λέει η ιστορία, έγινε γνωστό κυρίω από ένα σύγκλι που έκανε με τον Vinci το 2013, ε, το Wake Me Up. Και αυτό όμω είναι θαυμάσιο τραγούδι. Νομίζω δεν, δεν είναι από αυτά που έχουν ακουστεί πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να ακούμε και κάποια γνωστά, να ακούμε και κάποια τέτοια που γενικά δεν παίζονται και πάρα πολύ, δεν θα τα ακούσετε και σε πολλά ραδιόφωνα, αλλά αξίζει τον κόπο και για την πολύ ωραία φωνή και ωραία μελωδία, σούπερ και έχει θέμα το δολάριο. Καλώ ήρθε το δολάριο. Στα χέρια μας δεν τα βλέπουμε, στα μπορούμε να το τραγουδάμε όσο θέλουμε όμω. εξαιρετικό. Άλλο Black, ε, I Need a Dollar και έχουμε λίγο χρόνο. Και έχω πολλά <laughs> ακόμα να ακούσουμε. Δεν ακούσαμε και ελληνικά. Έχω, είχα μαζέψει και μερικά ελληνικά που έχουν να κάνουν με το δολάριο. Και θέλω να ακούσουμε και τον Τζόνι Τέιλορ με τα τελευταία του δύο δολάρια. Και πρέπει να αποφασίσουμε. Όπω λέει και ο Σαββόπουλο, έχει τη στιγμή να αποφασίσει με ποιου θα πα και ποιου θα αφήσει. Και τελικά ε, λέω να πάμε να πάμε με τον Τζόνι Taylor ε, να κλείσουμε έτσι μια που δεν έχουμε ακούσει κάποιον Έλληνα ακόμα μέχρι στιγμή. Α αφήσουμε τα 60 δι δολάρια το παιχνίδι του Αμερικάνου και ένα σωρό κάποια άλλα που έχω μαζέψει για μια άλλη αφορμή που θα ξαναβρούμε. Εξάλλου, καλά να είμαστε, πάντα βρίσκουμε μια αφορμή για να συναντιόμαστε και να ακούμε μουσική που αγαπάμε. Α πούμε την καληνύχτα γιατί δίπλα νομίζω σε αυτού του τεράστιου που ακούσαμε σήμερα, Bill Haley, ε, που γεννήθηκε σαν σήμερα. Louis Armstrong, που πέθανε σαν σήμερα το δολάριο όπως είπαμε που σαν σήμερα καθιερώθηκε να είναι ένας παγκόσμιος ε, μονάδα μέτρησης του πλούτου ε, δίπλα λοιπόν σε αυτά να, να κλείσουμε με Τζόνι Τέιλορ και τα τελευταία του δυο δολάρια να τα φάμε και αυτά να πούμε μαζί τα φάγαμε και να πούμε καληνύχτα και καλό βράδυ και μια ωραία Κυριακή να περάσετε όλοι σας Τζόνι Τέιλορ, ένας σπουδαίος μουσικός της soul, blues, ε, Rhythm and Blues εξαιρετικός είναι η καλή νύχτα μας με τα τελευταία του 2 δολάρια τα ξοδεύουμε και τέλος βγάζουμε τις τσέπες ανάποδα τις, γυρίζουμε, τις γυρίζουμε. But if you wanna do a lady a favor Here's what I want you to do. Just loan me two dollars. Oh. Until the next time I see you. <laughs> but these last two dollars. to hear me some blues. Gotta hear me some blues. She said I wouldn't be over here. My man had been treating me right. I came here to try to catch him, yeah. Cause he'd been sneaking around. Τα έπαιξα όλα λέει, αλλά θα καθίσω και ένα δολάριο να ρίξω και στο jukebox. <laughs> Αυτό είναι. Στο τέλος, στο τέλος καταλήγουμε πάντα στα τραγούδια. Johnny Taylor. Για καληνύχτα. Τα τελευταία μας δύο δολάρια. Ευχαριστούμε όσοι ήταν παρέα μας. Όσοι μας ακούσετε ηχογραφημένους επίσης, όπου και αν είστε, όπου και αν κάνετε, όσο μας ακούτε, να είστε καλά. Και κάπου εδώ μες στο καλοκαίρι εμείς θα βρίσκουμε πάντα μια αφορμή κάπου να ξανασυναντιόμαστε. Να έχετε ένα πολύ ωραίο βράδυ. Ε, αυτό το Σάββατο 6 Ιουλίου τα αφιερώσαμε σε αυτά που συνέβησαν σήμερα και είχαν αφορμή ή με κάποιο τρόπο συνδέονται και με τα τραγούδια. Καληνύχτα. If you want to do a lady a favor, here's what I want you to do. Just loan me two dollars until the next time I see you. Πες το τραγουδιστά. Επ. Τι έγινε. Τι λες. Τι λέω. Είναι πιες το τραγουδιστά. Γιατί πιες το τραγουδιστά. Γιατί είμαστε στο κοκτέιλ Web Radio. επιλεγμένα Σάββατα στις 6 το απόγευμα. Θεματικές εκπομπές με αληθινά τραγούδια. Σας περιμένουμε στην παρέα μας στις 6 το απόγευμα. Στο Cocktail Web Radio, στο Πες το Τραγουδιστά. Πιες το είπαμε.